сайн байна уу? За өнөөдөр бид Есүсийн Есүсийн зовлонгийн тухай сонссон. Харин та нарыг Есүс яагаад ингэж зовлон эдэлж байгааг бодож үзсэн үү? Тэр бидний бидний төлөө ингэж нас барсан гэж сонсдог тийм Харин үнээрх түүний үйл миний төлөө тэгсэн үү? Түүний үйл намайг авар үйлээр намайг аварсан уу? Үний тухай яаж бодож байна? Түүний үйл надад ямар ханаатай вэ? Тэг хөрөнгө ямгийн жилийн өмнө Есүс намайг яаж мэдэх вэ? Энэ юм бас бодсон. Харин өнөөдөр нас барж байгаа Есүсийг харахад тэд намайг мэдгүй байсан ч угаасаа мэдэн харин мэдгүй байсан ч миний төлөө миний намайг авралын аврахын тулд нас барах тийм том хайртай хүн гэдэг нь 두개를 부흥무싱 төлөө нэг нэг удаа нас барсан биш. төвтлөгдсөн биш. Тэр ганцхан миний төлөө таяад ингээд нас барах хин төрд өөрийгөө өгөх тийм том хайртай хүн байна. Би энэ том хайртай яаж хүлээн авч байна. Үний талаар өдрөө тунгаан бодцгаая.